Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Նախագահի մոտ քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Պաշտպանության բանակում մեկնարկել է 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակը։ Նախիջևանյան ուղությամբ Հայաստանի զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը։ Այգեստանի միջնակարգ դպրոցում նախապատրաստվում են նոր ուսումնականին։ Քարվաճարի երիտասարդները դա դիվանքում նշել են խաղող օրներկը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը օգոստոսի 13-ին ընդունել է հայ բարեգործական ընդհանուր միության Հայաստանի կառույցի նախագահ Վազգեն Յակոբյանին եւ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի փոխնախագահ Աշոտ Ղազարյանին։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Ռեզնակի ուշադրությունը դարձվել Մայրբուհի նոր գլխավոր մասնաշենքի կառուցման գործընթացին։ Լրագրողների հետ ճպազրույցում Վազգեն Յակոբյանը նշել է, որ նախագահը կարևորել է նախագծի իրականացումը, ընդգծել, որ ժամանակակից պայմաններին համապատասխանող յենթակառուցվածքները կարևոր ներդրում կունենան Մայրբուհում գիտակրթական մակարդակի բարձրացման գործում մեզ ավելի հաճախ պիտի տեսնեք Արցախում, որտեվ մենք այսօր կարծեք թե հայտարարում ենք Արցախի պետական համալսարանի վերանորոգման ծրագրի, ուրախ ենք հավաստելու, որ մեր նվիրատուն պարոն Թուրքանջյանը բավական նախանձախնդիր է եւ նաեւ այս этаպում մեզ է միացրել նաեւ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, որ նախագահի հետ քննարկեցինք, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը տարիների փորձառությամբ քրթական համակարգում ունեցած ներդրումով ավելի կխթանի համալսարանի շինարարության եւ հետո նաեւ ինչու՞ չէ բովանդակային առումով։ Ես նաեւ նախագահային զեկուցեցի, որ այս ամիսներին մենք ինտենսիվ աշխատում ենք արդեն համալսարանի աշխատակազմի հետ բովանդակային առումով ամերիկյան համալսարանի տարբեր բաժինները արդեն սկսել են իրենց աջակցության ծրագիրը, այնպես որ հուսանք 2 տարի հետո, երբ որ համալսարանը ավարտվի շինարարությունը, մենք այնտեղ ոչ միայն նոր շենք, այլ նոր բովանդակություն կունենանք։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Օգոստոսի 13-ին Պաշտպանության բանակում մեկնարկել է 2018 թվականի բանակային ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակը, որի առիթով հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկայ են գտնվել եւ ազնագազմին շնորհավորել հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանության նախարարներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Տոնոյանը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության փոխանցմամբ շնորհակալություն հայտնելով ազդակազմին նախորդ կիսամյակում իրականացրած գերազանց ծառայության եւ բարձր ցուսանիշների համար Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը կարևորել է նաեւ այն խնդիրների համալիրը, որը պետք է իր լուծումը ստանա արդեն մեկնարկած նոր ուսումնաշրջանում, շեշտը դնելով գիտելիքների եւ հմտությունների շարունակական կատարելագործման ուղղված գործընթացների վրա։ Այնուհետև Դավիթ Տոնոյանը Արցախի հանրապետության իր պաշտոնակից Լևոն Մնացականյանի ուղեկցությամբ այցելել է Պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան առաջնագից, ծանոթացել հայ վիրավոր հերոսների հիմնադրամի կողմից այստեղ իրականացվող ծրագրերին, քննարկել դրանց արդյունավետության հետագա բարձրացմանն ուղղված հարցեր, հետաքրքրվել օպերատիվ մարտավարական իրադրության ընթացիկ եւ հավանական զարգացումներով, խրախուսել մարտական խնդիրների կատարման գործում աչքի ընկած մի շարք զինծառայողների։ Հայաստանը Նախիջևանի ուղությամբ ուժերի վերատեղաբաշխման բոլոր փորձերը անընդունելի է համարում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարության ներկայացուցիչ Աննա Նաղդալյանը։ Նա նշել է, որ Պաշտպանության նախարարությունը բարբերաբար հանդես է գալիս հայտարարություններով այս հարցի հետ կապված։ Հայաստանի զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է վերատեղաբաշխման փորձերին, ապա մենք ադրբեջանական կողմին տարբեր ուղիներով փոխանցեցինք, որ այդ փորձերը անընդունելի են եւ կկանխվեն ընդգծել է Աննա Նաղդալյանը։ Ներկա քաղաքական իրողությունները ցույց են տալիս, որ պատերազմ Ղարաբաղում ոչ աշնանը, ոչ ավելի ուշ, ոչ մոտ ժամանակները չի լինի։ Այսպիսի տեսակետ է հայտնել արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Դրա հետ մեկտեղ փորձագետը նշել է, որ դեռևս ոչ մի նախադրյալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար չկա։ Իմ կարծիքով ստատուս քվոն պահելը արդեն ված չէ, Ես դա չեմ ողջունում, քանի որ դա սխալ է, վտանգավոր է եւ չպետք է լինի, նշել է նա։ Միաժամանակ դեսպանը վստահ է, որ Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերականգնմամբ հետաքրքրված չեն ոչ արևմուտքում, ոչ Մոսկվայում։ Մինչ օրս Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների սեղանին մադրիդյան սկզբունքներն են Այս մասին ասել է ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը մեկնաբանելով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցային գործընթացի հարցը։ Ըստ նրա բանակցային գործընթացի այս ձևաչափը բացարձակ ձեռնտու չէ Ղարաբաղյան կողմին եւ չի համապատասխանում ընդհանուր տարածաշրջանի շահերին։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մամուլի ասուլիսը նախատեսված այսօր ժամը 12-ից տեղի ունեցավ։ Ասուլիսի մեկնարկից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը վերացնելու որոշման դեմ բողոքող քաղաքացիները ներեն խոժել Էրեբունի պլազա հյուրանոցի մամլոսրա, որտեղ պետք է կայանար ասուլիսը։ Բողոքի միջոցառման մասնակիցները որոշ ժամանակ մնացել են սրահում, այնուհետև հայտարարել, որ իրենք նպատակ ունեին տապալել ասուլիսը, ինչը հաջողվել է։ Նրանք լքել են սրահը, այնուհետև քննարկումների արդյունքում որոշում կայացրել երթով շարժվել դեպի գլխավոր դատախազության շենք։ Ամփոփվել են ընթացիկ տարվա մարտի 30-ին Արցախի աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության կողմից Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կազմակերպված աշխատանքի տոնավաճառի արդյունքները։ Նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության պետ Համլետ Պետրոսյանն ասել է, որ աշխատանքի տոնավաճառին մասնակցած ավելի քան 400 աշխատանք փնտրողներից 24-ը արդեն ընդունվել են աշխատանքի։ Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունում առաջին անհրաժեշտության բժիշկ մասնագետների կարիք է զգացվում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը գործադիր տնորեն Գրիգորի Գասպարյանը տեղեկացրեց, որ վերջին մի քանի տարիներին անընդհատ բարձրացում է հարցը, որ հիվանդանոցը խիստ կարիք ունի մանկաբարձ, գինեկոլոգ, կարդիոլոգ, քիչ կոկոտ ականջաբան եւ էնդոկրինոլոգ մասնագիտության բժիշկների։ Նշեց նաեւ, որ աշխատող բժիշկները հիմնականում թոշակային տարիքի են։ Մենք այցելեցինք կանանց կոնսուլտացիայի բաժանում Իմ հարցին թե ինչպես է կարգավորվում բաժանմունքի աշխատանքը, Գրիգորի Գասպարյանը պատասխանեց, որ օրվադրությամբ օգնության կարգով շրջանի տարածքում տեղակայված են զորամասի բժիշկ Գևորգ Մսրյանն, ով մասնագիտությամբ մանկաբարձ գինեկոլոգ է, շաբաթը մեկ կամ երկու օր աշխատում է բուժմիավորումում։ Իսկ անհետաձգելի դեպքերում ծննդի կամ վիրահատությունների ժամանակ արտահերտ հրավիրում են իրենց մոտ։ Հիվանդանոցի առաջնային խնդիրներից է ռեոմոբիլի բացակայությունը։ Զրույցի ընթացքում նշվեց վերջին շրջանում գրանցված հաջողությունները։ Արդեն մի տարի է ինչ հիվանդանոցում գործունեություն է ծավալում վերականգնող ֆիզիոթերապիստ, ում առայությունից օգտվում են շրջանի բնակիչները։ Վերջերս հիվանդանոցում տեղադրվել է վերելակ։ Տարվա ընթացքում բժիշկները մասնակցում են Ստեփանակերտում եւ Երևանում կազմակերպվող սեմինարներին, բարապմունքներին եւ վերապատրաստման դասընթացներին հայ օգնության ֆոնդի միջոցներով կկազմակերպեն նաև քույրերի վերապատրաստման դասընթացներ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ասկերանի շրջանի Այգեստանի միջնակարգ դպրոցում, ինչպես որ հանրապետության մյուս կրթօջախներում, նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում առաջիկա ուսումնական տարին պատշաճ դիմավորելու համար։ Ինչպես է դպրոցը նախապատրաստվում նոր ուսումնականին, ինչ է արվել առ այսօր եւ տակավին ինչ խնդիրներ կան չլուծված, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մեզ հետ զրույցում դպրոցի տնօրեն Վլադիմիր Վերդյանը նախ ուրախությամբ նշեց այս տարի առաջին դասարան ընդունվողների թիվը 32 աշակերտ։ Այս ցուցանիշը անշուշտ խոսում է այն մասին, որ գյուղում երիտասարդ ընտանիքներ շատ կան եւ որ ամենակարևորն է զարգացող գյուղը։ Կրթօջախում 173 աշակերտ կա։ Զարգացող կրթօջախ է։ Այս տարի առաջին դասարան ուրախալի է, որ առաջին դասարան պիտի հաճախեն 32 աշակերտ դա հնարավորություն կտա վերջին տարիներում նորից զուգահեռ դասարաններ ունենալ, իսկ դա ջողական պայմաններում ուրախալի երևույթ է։ Պարզապես պիտի մենք նախապատրաստենք նաև ուսուցիչներին, որպեսզի մեր ուսուցիչները կարողանան այդ զուգահեռ դասարաններում այնպիսի կրթություն իրականացնել, ուսուցում իրականացնել, որպեսզի եւ գոհ մնան եւ երեխաները, եւ ծնողները, եւ հասարակությունը։ Այսօր ամենահարատապ հարցերից մեկն այն է, որ կրթօջախի շենքային պայմանները բարվոք վիճակում չեն։ 360 տեղանոց դպրոցի շենքը կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Թեպետ մի քանի անգամ մասնակի, այսպես ասած, կոսմետիկ վերանորոգումներ կատարվել են, սակայն Վլադիմիր Վերդյանի հավաստմամբ դրանք բավական բավականաչափ են դա է վատը, որ կապիտալ նորոգման չի ենթարկվել։ Մասնակի կոսմետիկական այդպիսի ընթացք նորոգումներ բան կատարել են, ճիշտ է, բայց տանիքը շատ վատ վիճակում է, վտանգավոր է դեռ վթարային ու նույնիսկ մենք ինքներս մեր ուժերով ինքնաշեն ձևով էսպես որոշ բաներ կատարել ենք, սակայն հիմնանորոգումը անհրաժեշտ է այդ դպրոցի։ Մանավանդ հաջող դպրոցը, որ այս տարի արդեն զուգահեռ դասարաններ պիտի ունենանք, հաջորդ տարիներին էլ աճը կա, մեր գյուղն էլ այդպես է աճող գյուղի Կրթօջախը բավարար չափով ապահովված է մանկավարժական կadrերով։ Տնորենի խոսքով ամեն ինչ արվում է, որպեսզի թե աշակերտները եւ թե ծնողները գոհմանան մասնագիտական առումով մեր ուսուցիչները մասնագիտորեն վարպետացած են ված չի։ Ճիշտ է, ունենք նաև խնդիրներ, որ շարունակում ենք, որպեսզի MC ուսուցիչներ, որ դեռևս կարիք ունեն մասնագիտական վարպետություն ձեռք բերեն, եւ պահանջներ ենք ներկայացնում եւ իրենց ուղղություն ենք տալիս, օգնում ենք ինքներս ամեն հնարն էլ անում ենք, որպեսզի այդ տեսակետից էլ այո, մեր շներից մագարժական վարպետության աճի վրա աշխատեն։ Իլրումը նշեմ, որ Ագեստանի միջնակարգ դպրոցը տարիներ շարունակ աչքի է ընկնում հետաքրքիր միջոցառումների կազմակերպմամբ եւ որպես այդպեսին դեռևս 2009 թվականին արժանացել է լավագույն դպրոց կոչման հոյակապ միջոցառումներ են անցկացում, մենք նկարահանում ենք, պահում ենք, արժանացել ենք լավագույն դպրոց արտադասարանական աշխատանքների կազմակերպման գծով։ Այդ միջոցառումների կազմակերպման գծով փորձարար ենք շահել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Քարվաճարի երիտասարդները դադիվանքում նշել են խաղող օրներքը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ալիքյանի վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնի վարիչ Վարսիկ Կասյանը։ Խոսելով հունիս ու լիսամիսներին կազմակերպած միջոցառումներից տեղեկացրեց, որ շրջանում կազմակերպել են միջոցառումներ նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան, Հանդիպումը կայացել Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աշխատակիցների եւ շրջանի երիտասարդության հետ, որի ժամանակ քննարկվել է մեթոդական, խորհրդատվական եւ տեղեկատվական աջակցության շրջաններում երիտասարդության հետ աշխատող մասնագետներին, երիտասարդներին ծրագիրը։ Կազմակերպել են միջոցառումներ նվիրված Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի մահվան 25-րդ տարելիցին, Շահյանի անկման 26-րդ տարելիցին։ Խարվաճարի մշակույթի տանը համերգային ծրագրով հանդես է եկել Արցախի Պարի պետական համույթը։ Դադիվանգվանական համալիրում նշվել է Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը մատուցվել է Սուրբ Պատարագ, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Շրջանի նոր Կարաչինար համայնքում անցեկացվել ձեռքի աշխատանքների մրցույթ ցուցահանդես, որի ընթացքում ցուցադրվել են երեխաների ձեռքով պատրաստած տիկնիկներ, իսկ նոր Բրաջուր համայնքում կազմակերպվել է ուրախ ամառ խորագիրը գրող միջոցառում, նշեց Վարսիկ Կասյանը։ Տեղեկացնենք, որ առաջիկայում մշակույթի եւ երիտասարդության բաժինը պատրաստվում է սեպտեմբերի 2-ին կայանալիք միջոցառմանը։ եւ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, Օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 18-ից 23 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։